Kunigų knyga 18 skyrius Viešpats kalbėjo mozei, aš esu viešpats, jūsų dievas. Nesielkite, kaip elgėsi egiptiečiai, tarp kurių jūs gyvenote, ir nesilaikykite papročių Kanano šalies, į kurią jūs įvesiu. Nevaikščiokite pagal jų nuostatus. Vykdykite mano paliepimus ir pagal mano nuostatus elkitės. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Laikykitės mano įstatymų ir paliepimų, kuriuos, vykdydamas žmogus, bus gyvas. Aš esu viešpats. Nesiartinkite prie artimo giminaičio, kad atidengtumėte jo nuogumą. Aš esu viešpats. Netidenk savo tėvo nei motinos nuogumo. Ji yra tavo motina. Tu neturi atidengti jos nuogumo. Netidenk savo tėvo žmonos nuogumo, nes tai yra tavo tėvo nuogumas netidenk nuogumo savo sesers, kuri yra tavo tėvo ar motinos duktė, gimusi namie ar kur kitur. Netidenk savo sunaus dukros ar dukters dukros nuogumo, nes tai tavo paties nuogumas. Netidenk nuogumo savo tėvo žmonos dukros, kurią ji pagimdė tavo tėvui nes ji yra tavo sesuo. Netidenk savo tėvo sesers nuogumo, nes tai yra tavo tėvo artima giminaitė. Netidenk savo motinos sesers nuogumo, nes tai tavo motinos artima giminaitė. Netidenk savo dėdės žmonos nuogumo, nes ji yra tavo teta. Netidenk savo sunaus žmonos nuogumo. Netidenk savo brolio žmonos nuogumo, nes tai tavo brolio nuogumas. Netidenk nuogumo bet kurios moters ir jos dukros arba jos sunaus dukros, nes jie yra jos artimi giminaičiai. Tai nusikaltimas neimk savo žmonos sesers į suguloves ir netidenk jos nuogumo žmonai gyvai esant. Nesiartink prie moters, turinčios mėnesines, kad atidengtum jos nuogumą. Nesigulk su savo artimo žmona, kad nesusiterštum su ją. Neaukok savo vaikų sudeginti molechui, ir neišniekink mano vardo, nes aš esu viešpats. Nesugulk su vyru, kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas. Nesantikiauk su gyvuliu, save suterždamas, ir moteris neturi stotis prieš gyvulį, kad su juo santykiautų, nes tai iškripimas. Nesusitepkite minėtais būdais, nes taip susitepė tautos, kurias aš išvarau nuo jūsų. Kraštas buvo suteptas. Aš užtrauksiu jų nusikaltimus ant jų ir kraštas išvems savo gyventojus. Jūs ir tarp jūsų pasiliekantis ateiviai laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir nedarykite ne vienos minėtų bjauryščių. Visas tas bjauristes darė krašto gyventojai, gyvenę pirmą jūsų ir jį sutepė. Saugokitės, kad kraštas ir jūsų neišspjautų, jei jį suteršite, kaip išspjovę pirmą jūsų buvusias tautas. Kiekvienas žmogus, kuris darytų bet kurią iš tų bjaurysčių, bus išnaikintas iš savo tautos. Laikykitės mano nuostatų. Nedarykite to, ką darė pirma jūsų gyvenusieji. Aš esu viešpats, jūsų dievas.